Copyright Goethe Verlag München Book 2คลิปเสียงฟรีในหลายภาษา หนึ่งอิจิคนนิโชดิฉันวัตชิ ดิฉันและคุณเราทั้งสอง私たちเขาเขาและเธอาและเขาทั้งสองละ ผู้ชาย男性ผู้หญิง女性เด็ก子供ครอบครัว家族ครอบครัวของดิฉัน私の家族 ครอบครัวของดิฉันอยู่ที่นี่私の家族はここにいますดิฉันอยู่ที่นี่私はここにいますคุณอยู่ที่นี่あなたはここにいますเขาอยู่ที่นี่ และเธออยู่ที่นี่